Béziers, depuis le début de saison, euh, ils ont mal débuté leur saison, ils ont eu quelques soucis, mais ils avaient les joueurs. en kalite, Beziek egeizki hasi duz baina goi mailako jokalariak bazituzten, bai kalitatean eta bai kantitatean beraz mementu batean atzagi behar zuten. Bitre batzaile on kanporatu dituzte, beste bitre batzaile on ekartzeko eta elektrosokoak eragindu beren jokoa berezkuratu dute bitxia dena da hain izaitia izaitea selka penean. Euh, c'est même une enigme qui soit si bao Ils ont changé, ils ont changé leur système de jeu, euh, ça c'est sûr. Ils ont, ils ont regagné en puissance, euh, c'est certain aussi. Les portes seront difficiles à ouvrir, quoi.